Сінь неба была чорнаю і густою. Всё больше ўзнімаўся ветер, яшчэ трымалася цеплыня над зямлёй, але чуліся блізкія халады. Поле было пустое, обветранае, Пад ветрам шумела сухая трава, гойдалася піжма, пробаваў зеляніцца яшчэ цвёрды чабор. Юрка з бацькам стаяў на каляіністай дарозе. Бацька гаварыў: Здаецца, гэты кавалак нам адзначылі. гэты я на першай тыцы ножом знак зрабіў. Некалі вясною авёс пасеем, на вёс ва ўсіх ярына будзе хадзе я застануся чаго так заставайся калі гэтак хочаш юрка пайшоў да кустоў дзе стаялі і сядзелі на зямлі мужчыны чаго ты малы трэся тут сказал тамаш змерзнешь Юрка чмыхнуў носам і адказаў: мне не холодна. Цяпер спраўляй сынку добрую снасць, набывай коня. Ды бачыў свой кавалак, бачыў. Я нават на тытцы ножом знак зрабіў. Маладзец сынку. Юрка сеў на травяную каляіну поплеч з тамашом. Тамаш даваў закурыць каморніку. Бараноічаў кум збіраў і складаў каморніцкія прылады, скручваючы сталёвую стужку, ён заўважыў: Чорт яго ведае. Можа, яно і лепш будзе цяпер. Тамаш не сцярпеў, А ты ж раней ох, ка ўсё ды бедаваў. Не сказаць, каб я і охкаў лішне. Ну то так лямант поднимаў. Калі гэта я поднимаў той лямант. Каморнік падышоў да Алеся і сказаў: « Праз дзён чатыры я выязджаю. Трэба гэтымі днямі нам разлічыцца з сельсаветам. Алесь зазначыў разлічымся. Каморнік нагроб сухога лісця на дарозе, і пачаў выціраць свае чаравікі. Жаўтаватая зямля расціралася па іх і высыхала. Мужчыны разыходзіліся. Шмат хто, як бы за ўсё жыццё не наглядзеўшыся на зямлю, абыходзіў свой кавалак і аглядаў новыя межы, вызначаныя калкамі. Мужчыны хадзілі па полі, баранновичаў кум патупаў каля каморніка і сказаў вы э, таксама з нейкае вёскі родам ну так я сялян і таксама бацькі займаюцца цяпер з зямлёю таксама жывуць на зямлі по той бок граніцы а вы адтуль родам адтуль дрэнна вам что і паехаць туды не можете ніяк так хочется бацькоў побачыць бацькоў это тымчасове раз а яно і гаспадарка ж там ёсць вы хоць і не маеце патрэбы ў гаспадарцы бацькаўскай а ўсё ж яно смялей калі за плячыма ёсць свой можна сказаць тымчасове куток дзе приперціся у во всякую гадзіну льга это правильно вам цяпер скажем ідуць грошы кожны месяц жывяце вы дай божа на ўсякага добрага выбачайце я тымчасове чалавек просты дык яно вам цяпер і не ў галаве чалавек вы малады а тым часам э, ніколі не цурайцеся зямлей Няхай яна будзе сабе ў вас за плячыма. Часам давядзецца э, жывучы э, па свеце приперціся да яе, А яна Ой, заўсёды прыме і не абыяк прыме. Бо можна сказаць, яна заўсёды готова для чалавека. Прыйшоў да яе, не пашкадуй для яе поту рук і яна табе аддзякуе жывучы чаго не бывае на свеце все здараецца тымчасове з чалавекам дык прытулак заўсёды павінен быць дзеля ўсякага здарэння каморнік абкручваў паперою свае прылады он у нас жыве тут э, міколай жыгунец э, можа бачылі калі крываносы такі чалавек дык ён можна сказаць чалавек як э, верабей э, под страхою жыў па свеце цягаўся брадзяжыў яго з бацькаўшчыны вайною выперлі рэзалі мы тут от зямлю гэтую Дык ён тым часове і слухаць не хоча. На чорта мне тая кажа зямля, я і так пражыву. Займацца гаспадаркаю трэба заводзіць усё, а клопат, а небыт, а так вальней. Ой, от я гляджу на яго да і думаю сабе. Нічога чалавека тымчасове, А з гэтай гаворкі твае не будзе пожывеш на свеце колькі год дык сам тады пашкадуеш что не ўзяў зямлі сабе кавалка калі людзі добрыя давалі вядома что вот пакуль что жыве а тады паскача як прыйдзецца ў чужых людзей под плотам уміраць ну як гэта жыць каб свайго прытулку не мець это не чалавек, а посвісцёл нейкі безум, бадяга, Ай валацуга. Ён, э, праўда, не гультай. Хоць бы сабенуў гэты самы мікалай крываносы. Жгунец ён робіць, ён і мае. От ён боты сабе новыя справіў, ужывае добра пасля работы заўсёду чарку вып'е о то гэта правільна але гэта пакуль ён яшчэ сілу мае і працаваць можа ну а калі скажам немач яго якая агорня ці што тады ж ён прапаў як рызыкант на вяселле это не то что які небудзь рамеснік что ён мае да самыя магілы свае талент у руках шавец скажем кравец ён сабе заўсёды сядзіць і калупаецца патроху калупаецца сабе а ў гэтага сёння работа ёсць а назаўтра і няма от что то Я ўсякае здарэнне бачыў на свеце. думаеце, што Ай бачыў я тымчасове ўсялякіх. Іншы кажа, што ён тое ды гэта, я тут выходзіць, што толькі і цымусу яго, што ён тымчасове пагаварыць умее языком папрацаваць. Дык у яго на гэта хапае досціпу. А калі дзе што якое, дык тымчасове клёку з яго жаднага няма і быць не можа. Калі гэта ўсё несталыя людзі. За плячыма павінна што-небудзь у чалавека быць, каб заўсёды прыперціся да чаго льга было каморнік злажыў прылады і разглядаў свае абветраныя палявым пылам гетры. Я чалавек тымчасове такі. Я можна сказаць, пабачыў свету, пабачыў людзей. Я вас, таварыш каморнік, паважаю. І нават гонар мне самому, што вы ў кума майго закватаравалі. Не трэба вам цяпер гаспадарка. Дык на ўсялякае здарэнне дрэнна, што няма як, значыць трымаць звесткі з домом. М -м -м. Я здаецца, ні, ну нічога тут такога не сказаў, ўсё як найлепей. Ну на весну ярыну будзем сеять. Памерана здаецца ж, стараліся. Каму якая крыўда ёсць, дык патроху забудзецца, Всё на свеце забываецца. От як мой сымонка. Сынок памёр пухам яму зямля. Дык думалася, што век нудзець буду. А тым часам усё неяк згладзілася. Душа неяк паспакайнела і э, цяпер шкада шкада і горна часам бывае але ўсё ж не тое я гэта адкрыта гавару ва ўсякі ведае што не вораг жа я свайму роднаму дзіцяці усё забываецца праходзіць таксама і тут і ўсюды будем живы меркаванне нейкое прыйдзе тамаш падаў голос это ты сам крыўду збіраешся забываць ці за нейкага іншага гаворыш я і за сябе і за ўсіх я то не крыўдую ні на кого зямля як зямля я толькі ай я это да слова прыйшлося ды табе то чаго крыўдаваць якраз бы табе попалася такое месца что няма чаго крыўдзіцца і она чаму няма самы ўзгорак а там же пескавата ліха яму каб трохі дык один чвір дык значыць нядобра я, я не кажу что нядобра А як жа? Неяк жа будзем жыць і рабіць. Каморнік апратаў свой плашч, Барановичаў кум зноў пачаў гаварыць: Ну, пэўна, што каб вельмі была мне вялікая крыўда, э, Дык я сказаў бы, А калі там на які грош, як кажуць маё пярэйдзе, дык э, так велі бяды. Э, зноў жа я не кажу, што мяне пакрыўдзілі. Я на цябе тамаш і на цябе лезь і на таварыша каморніка ды сказ... ды сказаць і на ўсю камісію не пакрыўдзіўся. Я нічога дрэннага не скажу, мяне нават і ў думках не было. Тамаш плюнув чу, каб ты згарэў гэтакі чалавек. Вот гаворыць ён гаворыць, будзе цэлы дзень гаварыць, а нічого не скажа. Што ты мне тут зубы загаварваеш, Ты мне гавары выразна. Каморнік зарагатаў. Ты мне гавары выразна, чым ты нездаволены. У мяне за ўзгоркам у канцы кліна. Лох нейкі жыта будзе под мокры год вымакаць. То ты б так адразу гаварыў, Я ж гавару, Як жа табе яшчэ гаварыць? Колькі там таго логу, як старой бабе чесці, крокаў 5, колькі там яго? О, э, можа там і пяцёх крокаў няма, але чаму гэта канешне каб мне папаўся клін з логам что я за горшы няхай бы вы тым часове калі ну далікаму іншаму а дык не канешне мне ну то давай памяняемся нато нам мяняцца няхай будзе пры свойцы дык як же а так что Нядобра вы браткі робіце. Алесь раптам усхваціўся з зямлі. Падавай дядька на нас у суд, Ці куды іначай, што мы сабе лепшую зямлю пабралі, а табе яшчэ каму самую горшую пакінулі. Падавай на нас, як на злачынцаў, Што ты, братце, пабойся ты Бог. За што мне на цябе суд падаваць? на цябе ў суд няхай мяне Бог крые ну дык няма чаго тут лішняй разводзіць гаворку да поўдня размазваць гэтыя свае крыўды а что ж маўчаць каморнік зноў зарагатаў сеў на мяжу і пабліскваў вясёлымі вачыма ад рогату алесь заспакоіўся і і пацвяліўся з баранновічавым кумом. Мы неўзабаве возьмем, ды зноў перамер будзем рабіць, толькі іншы ўжо. Ніякіх нікому кліноў, що будзе усіх. Гэта камуну значыць зрабіць камуну З нашим народам гэтага не зробіш. Бо ў нас народ вельмі сквапны на чужое. Всякі будзе цягнуць сабе як найбольш. Адкуль жа гэта вядома, як адкуль? Ха, не відаць, які ў нас народ ці што? Тамаш усміхнуўся. Яно відаць, чаму не? каморнік устав ісці але заўважыў цвёрды рух яго постаці яго дасціпнасць у адежы думаў пра ўчарашняе спатканне з ганнаю пойдзем сказаў каморнік тамаш на хаду пачаў закурваць юрка ішоў поплеч з ім перадумваючы гаворку якую чуў кагадзе Ішоў і пахвостваў дубцом па белай саломе высохлай метліцы. Ты, сынку, заўсёды са старымі кампануеш, сказаў яму Тамаш. Сталы ты хлапчук гаспадар з цябе добры павінен быць спакойны ты хлопец шкадуеш мамы шкадую. Нудзіш, Ай ей як! Нічога, сынку, перажывецца. Выгадуешся, подрасцеш, будзеш жыць, лепш будзеш жыць за нас усіх. Юрка маўчаў. Вучыцца табе трэба. Я ж вучуся. Чтаць і пісаць ужо ўмею добра. Мала, трэба больш. Каморнікі алесь выперадзілі ўсіх, ішлі поплеч па рыжых паплавах.